Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Jum biss wara għeluq xahar minn meta seħħew l-attakki fuq il-World Trade Center hawnhekk fi New York u l-attakk fuq il-Pentagon f'Washington DC, illum fi New York hawn issa l-ewwel rapport ta' każ ta' anthrax. Għadu ma ġiex eskluż illi dan huwa parti mill-attività terroristika illi għaddiet dan l-aħħar, però fl-istess waqt għadu mhux ikkonfermat anqas li dan huwa relatat mal-każ tat-terroriżmu u t-theddida li hemm issa minħabba l-gwerra fuq it-terroriżmu li qed tniedi l-Istati Uniti bl-għajnuna ta' pajjiżi oħra b'mod partikolari r-Renju Unit. Li nista' ngħid huwa li minn hawnhekk fin New York dan il-każ tal-anthrax jolqodna mill-qrib ħafna fis-sens li il-każ illi ġie skoprut ehm, ftit ta' sigħat ilu biss eh, madwar erba' jew ħames sigħat ilu eh, huwa eh, f'post illi nistgħu ngħidu huwa traffikat ħafna minn nies dan huwa Rockefeller Center il-persuna illi hija infettata jew aħjar li qiegħda ġġorr dan il-mikrobu, il-bakterja tal-antrax, hija impjegata tal-NBC, l-istazzjon li forsi biċċa kbira tal-Maltin jafuh bħala l-MSNBC fuq il-kejbil anke f'Malta. Il-Rockefeller Center huwa post li jixbet anke wkoll ħafna turisti fih, huwa ieħor minn dawk l-skyscrapers magħrufa forsi mhuwiex magħruf daqs il-World Trade Center jew inkella l-Empire State Building, però ir-Rockefeller Center huwa post illi t-turisti jfittxuh sew. Ehm, illi illi ħassibna wkoll huwa li ehm, bejn wieħed ieħor fl-istess waqt illi kien qed jixri dan kollu fl-NBC dalodu, ehm, Anke fl-uffiċini tal-New York Times kien hemm biża' li seta' kien hemm hemmhekk ukoll xi infezzjoni tal-anthrax, però s'issa rriżulta li ma kien hemm xejn minn dan. Is-suspetti qegħdin jiġu li Eh, dawn l-antrax jgħat jgħaddi permezz tal-posta. U allura l-FBI eh, għada kemm għamlet konferenza stampa ftit ta' momenti ilu fejn spjegatu kol eh, lejn xiex wieħed għandu joqgħod attent hawnhekk meta jirċivi ċertu posta u biex jara li jiġi evitati sitwazzjonijiet simili bħal dawk li kellna dalodu sew fin-New York Times kif ukoll fl-uffiċini tal-NBC. il-biża hawn qiegħda, qiegħda qiegħda magħna illi illi jista' jkun illi din hija parti mir-ritaljazzjoni eh, f'dak illi huwa il-gwerra kontra t-terrorizmu illi illi bdiet permezz tal-attakki eh, terroristiċi eh, fuq il-World Trade Center u l-Pentagon xar ilu bħal bieraħ U li hu ċert huwa li ehm, xi nies diġà qegħdin eh, jaħżnu l-antibiotics illi, illi jistaw eh, jgħinuhom jikkumbattu il-marda tal-antrax, però ehm, minn dak li rajt jien tal-anqas fit-toro u tkellim tanka ma' nies illi jaħdmu fir-Rockefeller Center eh, ftit tal-mument ilu, dawna qegħdin jintbatu d-dar Ehm, ħafna nies eh, li ma ntbatux id-dar iddeċidew li jieħdu eh, nofs ta' narqof ħalli ngħidlek eh, u telqu lejn id-dar huma stess. Ehm, u il-biża għalkemm għadna illi edaw, però xorta waħda mawx forsi sens ta' paniku li forsi wieħed jista' jobsor li jkun hemm f'sitwazzjoni bħal din. Forsi raġuni hija illi f'belt ta' 8 miljun ruħ ehm, il-fatt illi hija biss persuna waħda sissa illi eh, ġiet identifikata illi qiegħda ġor l-antrax eh, fuq ġisima ehm, allura wieħed forsi eh, ma jallarmax ruħu daqstant daqs li kieku ngħidu aħna iktar minn persuna waħda u xek. xorta hemm lok fejn wieħed eh, jitħasseb. U interessanti wkoll il-fatt li Eh, skont ir-rapporti uffiċjali dan it-tip ta' antrax li eh, instab dal-ħodu hawnhekk fin New York huwa differenti mill-każi tal-antrax illi eh, ġew rapportati fi Florida fil-jiem li għaddew. L-antrax ta' Florida tal-jiem li għaddew hija waħda illi eh, tidħol fil-ġisem permezz tan-nifs ehm, tantu hekk illi instabet anka fimnieħer persuni illi, illi eh, ġew rapportati illi kienu qed iġorru l-antrax hemmhekk fi Florida. Eh, Fil-waqt illi hawnhekk differenza fi New York rapport illi kellna ta' din l-impjegata tal-NBC dal-għodu huwa tip ta' anthrax illi jaffettwa u jidħol eh, fil-ġilda. Jiena ehm, baqa li xejn iktar xi ngħid ħlief illi ehm, jekk ikun hemm xi żviluppi minn hawnhekk jiena nerġa' waslilkom webcast oħra bħal din u saret tant eh, wieħed jittama illi eh, l-affarijiet imorru għall-aħjar u mhux għall-ar. Dik kienet ċandira ta' Tony Sand fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.